auscultu cae ripetu. Porzio dudec hoc. Por mi, esperanto, ne estas nur lingvo. Gi estas ligilo, por homoi, tut monde. Contraue, la angla ne estas cun liga. La anglae fremd vortoi misformas la lingvon. Hodia ni mangis en restauratio. Roboto al portis la plado in al tablo. Ni mangis tre bone, kai trinkis bieron. La mangio sumigis al costo favora. Ja fakte ni mangis en meblo vendeio. Favorai offertoi allogas clientoin. La homoi volonte elspesu la monon. La presoi nun estas aparte malaltai. Ie nigra vendredo haveblas rabatoi. Avino cun nepo veturas en busso. Si panon acetos dum li povos ludi. Char tie trovigas en doma ludeio. Post horo revenas avino cun nepo. Li povas daurigi la heiman ludadon. Li havas malgrandan traktoron por ludi. Per gi li transportas nun lignain bricetoin. Li volas construi urbeton el ligno. Ni havas falcilon por nia gazono. Gi havas elektran motoron cun cablo. Ciar nia gazono ne estas tre granda? ni povas gin falci suffice rapide. Publica transporto funccias per bussoi. La laut parolilo annonsas halteioin. La homoi rapide forlassas la busson. En tuta Brasilo la sestec jaruloi Veturas sen page en trainoi cae bussoi. En urba trafico, sed ne inter urboi. Mi tion iam spertis dum miai restadoi. Cai nun en Austrio mi havas abonon. Por trainoi, cae bussoi, valida dum iaro. Mi pagas mal multe por tiu abono cae povas veturi tra tuta Austrio. La situatio ne estas tre bona. Aperas problemoi en economio. Pro tro productado stoppigas mercatoi. Sam kiel plastajoi rubigas lamaroin. La troen migrado de truas socioin. La dextrae partioi transprenas regadon. Si volas visiti adventan mercaton. Gi estas alloga, precipe vespere. Girlandoi el lumo heligas labudoin. Mal alta estas la temperaturoi rostita in col in cun varma brasico. Volonte ni mangias en tia mercato. Cai varma in trincajo in preferas la gastoi. Heitiloi provisas agrablan et osson. Hodia matene ne estis nebulo. Sen nube, sen vente, la suno levigis. La tago invitas al bella excurso. Promeni en urbo sur monton, mi volas. Nun antau Christ nasco, abundas reclamo. En ciui gazetoi aperas annonzoi cae dicae pacajoi cun buntai prospectoi. Inundas postcestoin dum tuta semaino. Set pli cae pli ofte la homoi resignas. Aceti ancorau lautiui offertoi. Ien mancas besono, ien mancas la mono la altae rabattoi ne helpas tre multe. La homoi ne emas nur daure accetti, cae sparas la monon por pli da utilo.